Sura 12. Jusuf Jusuf Objavljena u Mekki. 111. ajeta A'udhu billahi minas shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ألف لام را Ovo su ajeti knjige jasne. Inna an أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون Objavljujemo je kao Kur'an na arapskom jeziku, da biste razumjeli. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين Objavljujući ti ovaj Kur'an, Mi tebi o najljepšim događajima kazujemo, iako prije njega nisi doista ništa znao. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين Kada Jusuf reče ocu svome, O oče moj, sanjao sam jedanaest zvijezda i sunce i mjesec i usnu sam ih vidio kako mi se pokloniše.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 I eto tako, gospodar tvoj će tebe odabrati i tumačenju snova te naučiti i milošću svojom tebe i Jakubovu porodicu obasuti kao što je prije tebe obasuo pretke tvoje Ibrahima i Ishaka. Gospodar tvoj zaista sve zna i mudar je. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين U Jusufu i braći njegovoj nalaze se pouke za sve koji se raspituju. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين Kada oni rekoše, Jusuf i brat njegov traži su našem ocu od nas – a nas je čitava skupina. Naš otac zaista očito griješi. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين Ubijte Jusufa ili ga u kakav prediju ostavite, otac vaš će se vama okrenuti i poslije toga ćete dobri ljudi biti. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين Jedan od njih reče, ako baš hoćete nešto učiniti, onda Jusufa ne ubijte, već ga na dno nekog bunara bacite, uzeće ga kakva karavana. Kalu ja abana ma laka la ta'manna ala Jusufa wa inna lahu lanasihun. O oče naš, rekoše oni, zašto sumnjaš u naša osjećanja prema Jusufu? Mi mu zaista želimo dobro. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون Pošalji ga sutra s nama, da se zabavi i razonodi. Mi ćemo ga sigurno čuvati. قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون Biće mi doista žao ako ga odvedete, a plašim se da ga vuk ne pojede, kad vi na njega ne budete pazili. reče Jakub. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون Kako će ga vuk pojesti, a nas ovoliko, rekoše oni, mi bismo tada zaista bili izgubljeni. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّ لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون I kada ga odvedoše i odlučiše da ga bace na dno bunara, mi mu objavismo. Ti ćeš ih o ovom postupku njihovu obavijestiti, a oni te neće prepoznati. وجاءوا أباهم عشاء يبكون I uveče dođeše ocu svome plačući. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا السبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين O oče naš, rekoše, bili smo otišli da se trkamo, a Jusufa smo ostavili kod naših stvari, pa ga je Vuk pojeo, a ti nam nećeš vjerovati, iako istinu govorimo. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون I donesuše košulju njegovu, lažnom كرفيو okrvavljenu, U vašim dušama je ponikla zla misao, reče on, i ja se neću jadati, od Allaha ja tražim pomoć protiv ovoga što vi iznosite. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون I dođe jedna karavana, te poslaše vodonošu svoga i on spusti vedro svoje, Muštuluk viknu on, evo jednog dječaka, i oni su ga kao trgovačku robu sakrili. Allah dobro zna ono što su uradili. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين I prodadoše ga za jeftine pare, za nekoliko groša, jedva su čekali da ga se oslobode, وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو يتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر أكثر الناس لا يعلمون I onda ona iz Misira, koji ga je kupio, reče ženi svojoj, učini mu boravak prijatnim, može nam koristan biti, a možemo ga i posiniti. I eto, tako mi Jusufu dado smo lijepo mjesto na zemlji i nauči smo ga tumačenju snova, Allah čini šta hoće, ali većina ljudi ne zna. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ I kad on stasa, mi ga mudrošću i znanjem obdarismo, tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine.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 وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ I ona je bila poželjela njega, a i on bi nju poželio da od gospodara svoga nije opomenu ugledao. Tako bi da odvratimo od njega izdajstvo i blud, jer je on u istinu bio naš iskreni rob. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسر يسجن أو عذاب أليم I njih dvoje prema vratima potrčaše, a ona razdera straga košulju njegovu i muža njezina kraj vrata zatekoše. kakvu kaznu zaslužuje onaj koji je htio ženi tvojoj zlo učiniti, reče ona, ako ne tamnicu ili kaznu bolnu. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين Ona je pokušala mene na grijeh navesti, reče Jusuf. Ako je košulja njegova sprijeda razderana, onda ona govori istinu, a on neistinu, primijeti jedan rođak njezin. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ A ako je košulja njegova straga razderana, onda ona laže, a on govori istinu. فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم I kada on vidje da je košulja njegova straga razderana, reče, to je jedno od vaših lukavstava, vaša su lukavstva zaista velika. يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين تي يوسف ostavi se toga a ti traži oproštenje za jer si zaista htjela zgriješiti. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبًّا إنا لنراها في ضلال I žene u gradu počeše govorkati. Upravnikova žena navraćala momka svoga na grijeh, u njega se ludo zagledala. Mi mislimo da jako griješe. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم I kad ona čuza ogovaranja njihova, posla po njih, te im priredi divane, dade svakoj od njih po noži reče, izađi pred njih.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 Istina je da sam ga htjela na grijeh navratiti, ali se on odupro. Ako ne učini ono što od njega tražim, Biće sigurno u tamnicu bačen i ponižen. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين Gospodaru moj, zavapi on, draža mi je tamnica od ovoga na što me one navraćaju. I ako ti ne odvratiš od mene lukavstva njihova, ja mogu prema njima naklonost osjetiti i lahkomislen postati. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم I gospodar njegov usliša molbu njegovu i spasi ga lukavstva njihova, on u istinu sve čuje i zna. Summa bada lahum min ba'di ma ra'au l'ajati la jasđununahu hatta hin. Poslije im na pamet pade, iako su se bili uvjerili da je nedužan, da ga za neko vrijeme bace u tamnicu. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين S njima su u tamnicu ušla još dva momka – Ja sam sanjao da cijedim grožđe, reče jedan od njih, a ja opet, reče drugi, kako na glavi nosim hljeb koji ptice kljuju.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 Allah o njima nikakve dokaze nije objavio. Sud pripada jedino Allahu, a on je naredio da se klanjate samo njemu. To je jedino prava vjera, ali većina ljudi ne zna. Ja sahibaj siđni amma ahadukuma fajaski rabbahu hamra. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطعام الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان O drugovi moji u tamnici, jedan od vas će gospodara svoga vinom pojiti, a drugi će raspet biti, pa će mu ptice glavu kljuvati. Ono što ste pitali, samo to znači. وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين A onome od njih dvojice za koga je znao da će spašen biti, preče, spomeni me gospodaru svome, ali šeitan učinite on zaboravi da ga spomene gospodaru svome i Jusuf ostade u tamnici nekolike godine.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 O, velikaši, protumačite mi san moj, ako snove znate tumačiti. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين Zbrkanih li snova rekoše oni, mi snove ne znamo tumačiti. وقال الذي نجا منهما ود وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون I tada, poslije toliko vremena, sjeti se jedan od one dvojice, onaj koji se spasio, i reče, ja ću vam protumačiti san, samo me pošaljite. Jusufu ajuha siddiku aftina, أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون Jusufe, o prijatelju, protumači nam šta znači, Sedam mršavih krava pojede sedam debelih i sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih, pa da se vratim ljudima, da bi oni saznali. Kale tazra'una seba'a sinina da'aban, fama hasattum, fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Sijaćete sedam godina u zastopno reče. pa ono što požanjete u klasu ostavite, osim ono malo što ćete pojesti. Summa ba'di من sab'un šidadun ja kulna ma kad قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون jer će poslije toga doći sedam teških, koje će pojesti ono što ste za njih pripremili. Ostaće jedino ono malo, što ćete za sjetvu sačuvati. Summa ja'ti min ba'di zalika amun fihi jugathun nasu wa fihi ja'sirun. Zatim će poslije toga, doći godina u kojoj će ljudima kiše u obilju biti i u kojoj će cijediti. وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْتَغْفِرْ تسأله بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم I vladar reče, dovedite mi ga. I kad Jusufu izaslanik dođe, on reče, vrati se gospodaru svome i upitaj ga, šta je s onim ženama koje su svoje ruke porezale? Vlasnik moj dobro zna spletke njihove. Kale ma hatubu kunne idhravat tunne Jusufa an nefsih. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راوت راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين Šta se dogodilo kad ste Jusufa na grijeh navraćale? upita vladar. Bože, sačuvaj, rekoše one, mi o njemu ništa ružno ne znamo. Sad će istina na vidjelo izaći, reče upravnikova žena. Ja sam njega na grijeh navraćala. On je istinu rekao. Zalika li ja'lama anni lam ahungu bil gajbi wa anna Allaha la jahdi kajda l'hainin. Isto tako, on neka zna da ga ja nisam, dok je bio odsutan, iznevjerila, jer Allah ne da da se ostvare lukavstva podmuklih. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غفور رحيم Ja ne pravdam sebe, ta duša je sklona zlu, osim one kojoj se gospodar moj smiluje. Gospodar moj zaista prašta i samilostan je. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين I vladar reče, dovedite mi ga, uzet ću ga u svoju svitu. I pošto porazgovara s njim, reče mu, ti ćeš od danas kod nas utjecajan i pouzdan biti. قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم Postavi me, reče, da vodim brigu o stovarištima u zemlji. Ja sam zaista čuvaran i znan. وَكَذَلِكَ مَكَّ مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين I tako mi Jusufu dadosmo vlast u zemlji. Boravio je ondje gdje je htio. Milost svoju mi dajemo onome kome hoćemo i ne dopuštamo da propadne nagrada onima koji dobra djela čine. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون A nagrada na onome svijetu je bolja za one koji vjeruju i koji se grijeha čuvaju. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون I dođoše braća Jusufova i uđoše k njemu, pa ih on poznade, a oni njega ne poznadoše. ولما جهزهم بجهازهم قال تُونِي بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين I kad ih namiri hranom potrebnom reče, dovedite mi svoga brata koji je ostao s ocem vašim, zar ne vidite da punu mjeru dajem i da goste ne može biti bolje primam? فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون Ako mi ga ne dovedete, nećete više od mene hrane dobiti i ne dolazite mi. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون Pobrinut ćemo se da ga nekako od oca njegova izmamimo. Zaista ćemo tako postupiti, rekoše oni. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون Jusuf reče momcima svojim, stavite njihove stvari u tovare njihove, oni će ih kad se vrate svojima prepoznati i opet će se vratiti. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون I pošto se vratiše ocu svome rekoše, O oče naš, više nam neće hranu davati, zato pošalji s nama brata našeg, da bismo dobili hranu, a mi ćemo ga zaista čuvati. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين Zar da vam ga povjerim kao što sam prije povjerio brata njegova, reče on, ali Allah je najbolji čuvar i on je najmilostiviji. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير A kad otvoriše tovare svoje i nađoše da su im vraćene stvari njihove, oni rekoše, O oče naš, šta možemo više poželjeti? Evo, vraćene su nam stvari naše i hranom ćemo čeljad našu namiriti i brata našeg ćemo čuvati, a jedan kamilin tovar hrane ćemo više dobiti. To je neznatan tovar. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتون تأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل Ja ga s vama neću poslati, reče, dok mi se tvrdo Allahom ne zakonete da ćete mi ga doista vratiti, osim ako ne nastradate. I pošto mu se oni zakleše, on reče, Allah je jamac za ono što smo utanačili. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون o sinovi moji, reče onda, ne ulazite na jednu kapiju, već na razne kapije, a ja vas ne mogu spasiti od onoga što vam Allah odredi. Moć pripada jedino njemu, ja se u njega uzdam i neka se samo u njega uzdaju oni koji se uzdaju. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون I kad uđoše onako kako im je otac njihov naredio, to im nimalo nije pomoglo da budu pošteđeni onoga što im je Allah bio odredio. Jedino se ostvarila želja Jakubova, koju je izvršio a on je u istinu veliki znalac bio. zato što smo ga mi naučili, ali većina ljudi ne zna. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون I kad iziđeše pred Jusufa, on privi na grudi brata svoga i reče Ja sam doista brat tvoj i ne žalosti se zbog onoga što su oni uradili. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون I pošto ih namiri potrebnom hranom, stavi jednu čašu u tovar brata svoga, a poslije jedan glasnik stade vikati – O karavano, vi ste doista kradljivci. Kalu wa aqbalu alaihim mada taftidun. Oni im pristupiše i upitaše, šta tražite? قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم Tražimo vladarevu čašu, odgovoriše, koje donese dobit će kamilin tovar hrane, ja za to jamčim. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين Allaha nam rekoše oni, vi znate da mi nismo došli činiti nered na zemlji i mi nismo kradljivci. قالوا فما جزاؤه ان kuntum kazibin. A kakva mu je kazna ako ne govorite istinu?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 Mi smo Jusufa da tako varko izvede. On po vladarevu zakonu nije mogao uzeti kao roba brata svoga, ali je mogao Allahovim dopuštenjem. Mi uzvisujemo onoga koga mi hoćemo, a nad svakim znalcem ima još znaniji. Kalu إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم ۖ قال انتم شر مكانا Wallahu a'lamu bima tasifun. Ako je on ukrao, rekoše oni, pa i prije je brat njegov krao, i Jusuf im ne reče ništa. Vi ste u gorem položaju pomisli u sebi, Allah dobro zna da kako je bilo to o čemu govorite. Kalu ja ejuhal azizu inna lehu aban šejhan kabiran huz ahadana makanah Inna نراك من muhsinin. O upravniče, rekoše oni. On ima vrlo stara oca, pa uzmi jednog od nas umjesto njega. Mi vidimo da si ti dobar čovjek. Kale ma'ada Allahi an نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون sačuvaj Bože reče, da uzmem nekog drugog do onoga u koga smo naš predmet našli, tada bismo zaista bili nepravedni.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 Zar ne znate, reče najstariji među njima, da ste se ocu svom Allahom zakleli, a i prije Jusufa upropastili? Neću napustiti ovu zemlju dok mi to otac moj ne dozvoli ili dok Allahu moju korist ne presudi, a on je sudija najbolji. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا ۖ وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين Vratite se ocu svome pa recite, o oče naš, sin tvoj je ukrao, mi tvrdimo samo ono što smo vidjeli, a mi se nismo mogli onoga što je bilo suđeno sačuvati. واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون pitaj grad u kome smo boravili i karavanu s kojom smo došli mi zaista govorimo istinu. Kale bel sevelet lakum enfusukum emra, fasabrun jamil. عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً innahu huwal alimul hakim. Nije tako, reče Jakub. U dušama vašim je ponikla zla misao i ja se neću jadati. Nadam se da će mi Allah sve vratiti. U istinu, on sve zna. i mudar je. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم I okrenu se od njih i reče, o Jusufe, tugo moja, a oči su mu bile pobijeljele od jada, bio je brlo potišten. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين Allaha nam, rekoše oni, ti toliko spominješ Jusufa da ćeš teško oboljeti ili umrijeti. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim, a od Allaha znam ono što vi ne znate, reče on. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون O sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i brata njegova i ne gubite nadu u milost Allahovu, samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه زوجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين I kad oni iziđoše pred Jusufa, rekoše, O upravniče, i nas i čeljad našu pritisla je nevolja. Donijeli smo malo vrijedne stvari, ali ti nam podaj punu mjeru i udijeli nam milostinju, jer Allah doista nagrađuje one koji milostinju udjeljuju قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون A znate li, upita on, šta ste s Jusufom i bratom njegovim nepromišljeno uradili. Kalu, a innaka la anta Jusuf, قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين a da ti nisi u istinu Jusuf, povikaše oni. Da, ja sam Jusuf, a ovo je brat moj. Allah nam je milost darovao. Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio, pa Allah u istinu neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين Allah nam rekoše oni, Allah te je nad nama uzvisio, mi smo doista zgriješili. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين Ja vas sada neću koriti, reče, Allah će vam oprostiti. Od milostivih, on je najmilostiviji. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين Ovu košulju moju odnesite i na lice moga oca je stavite. On će progledati i svu čeljat svoju mi dovedite. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون I kada karavana napusti Misir, otac njihov reče, ja zbilja osjećam miris Jusufov, samo ne recite da sam pomahnitao. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم Allaha nam, rekoše oni, ti sada kao i prije griješiš. فلما أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني أعلم من الله ما لا تعلمون A kad glasonoša radosne vijesti dođe, on stavi košulju na lice njegovo i on progleda. Zar vam ne rekoh, reče, da ja znam od Allaha ono što vi ne znate. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين O oče naš, rekoše oni, zamoli da nam se grijesi oproste, mi smo zaista zgriješili. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم Zamolit ću gospodara svoga da vam oprosti, odgovori on, jer on prašta i on je milostiv. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين I kad iziđeše pred Jusufa, on privi roditelje svoje na grudi i reče, nastanite se u misiru, svakog straha ako Bog da oslobođeni. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي Inna rabbi latifun lima jaša Innahu huval alimul hakim I on roditelje svoje postavi na prijesto I oni mu se svi pokloniše Pa on reče O oče moj Ovo je tumačenje moga sna nekadašnjeg gospodar moj ga je ispunio. Allah je bio dobar prema meni, kad me iz tamnice izbavio i vas iz pustinje doveo, nakon što je šeitan između mene i braće moje bio razdor posijao. Gospodar moj je zaista milostiv onome kome on hoće i on zaista sve zna i mudar je. رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين Gospodaru moj, ti si mi dao dio vlasti i naučio me tumačenju nekih snova, o stvoritelju nebesa i zemlje, ti si zaštitnik moj i na ovome i na onome svijetu, daj da umrem kao musliman i pridruži me onima koji su dobri. Zalika min anba'il gajbi nuhihi ilajk. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون Eto, to su neke nepoznate vijesti koje mi tebi objavljujemo, a ti nisi bio s njima kada su se oni odlučili i kada su onako lukavi bili. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين A većina ljudi, ma koliko ti želio, neće biti vjernici. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ in huwa illa zikrun lil alamin Ti od ovih ne tražiš nagradu za Kur'an, on je samo opomena svim svjetovima. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون A koliko ima znamenja na nebesima i na zemlji, pored kojih prolaze, od kojih oni glave okreću, وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون Većina ovih ne vjeruje u Allaha, nego druge njemu smatra ravnim. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون Zar mogu biti sigurni da ih nevolja, kao Allahova kazna, neće stići ili da ih čas suđeni neće iznenaditi, a da oni to neće ni primijetiti.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 وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون a mi smo i prije tebe samo ljude slali, građane kojima smo objave objavljivali. Zarovi ne putuju po svijetu, pa ne vide kako su skončali oni prije njih, a onaj svijet je doista bolji za one koji se budu Allaha bojali. Zar se nećete opametiti? Hatta حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ۖ جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد يرد بأسنا عن القوم المجرمين I kad bi poslanici gotovo nadu iskupili i pomišljali da će ih lašcima proglasiti, pomoć naša bi im došla. mi bismo spasili one koje smo mi htjeli, a kazna naša ne bi mimo išla narod nevjernički. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون ukazivanju o njima je pouka za one koji su razumom obdareni. Kur'an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene i objašnjava sve i putokaz je i milost narodu koji vjeruje.